Hola, hola, hola! Benvinguts a la classe de Jotagurillo Podcast. Avui tenim un nou relat, un nou conte, una nova història. I anem a conèixer el seu protagonista. Hola! Hola, em dic Jaume Galiana. Hola, Jaume. Eh, has escrit una història? De terror. Ah, una història de terror. Repetim el tema del terror i del misteri, com vos agrada, eh? Sí. M'agrada molt el terror, veig quasi totes les pel·lícules que fan de terror. Bueno, i conta'ns una miqueta com ha sigut el procés per a fer esta història, eh, si ho has escrit primera mà, com, com ha sigut? Pues de que jo un dia eh, estava fent una història, però se me va borrar, i entonces vaig pensar en fer una altra història de por, però esta vegat un xiquet que es deia Pedro i, pri... i ho vaig fer tot a ordenador perquè no m'agradava molt escriure. L'has fet en ordenador. Sí. Ja havies utilitzat l'ordinador per escriure una història? Sí. Moltes històries ha fet. Eh, T'ha ajudat algú a fer-la o la idea és teua? La idea és meua i la feia jo, però mon pare m'ha ajudat i ma mare a corregir-la molt bé. La veritat és que la història està perfecta i, i després també en les notes del, del programa d'este capítol vos deixaré, com sempre, un, un enllaç per a que pugueu llegir-la també eh, en paper, per a que vegeu com l'ha escrita Jaume. Doncs bé, ara sí, no vos fem esperar més. Trobo que Jaume ja té moltes ganes de començar a, a llegir la història, veritat, Jaume? Moltes ganes. Doncs anem a la història de Jaume. Somnis fets realitat. Havia una vegada un xiquet que el seu nom era Pedro. Ell una vegada va somniar que vivia al costat d'un parc de jocs. En el somni baixava per les escales. Va mirar per la finestra i va veure un xiquet que en, en un uniforme molt net. Es va fitxar i el xiquet no tenia ulls. Tenia una sombra molt negra. Quan ell es va girar, el xiquet estava més prop. Va eixir a vore i el xiquet no estava. Va tornar a la casa i el xiquet estava dins de la casa. Pedro es va despertar amb una veu infantil que li deia «Pedro, Pedro!» Ell es va despertar. Al passar uns dies, els seus gossos no paraven de lladrar a un racó. Ell va investigar. Quan Pedro es va girar, els seus gossos estaven rabiosos i plens de sang. I per això els van tindre que matar. Al passar uns dies anaven desapareguent les coses. Un dia a la tele, un altre al sofà. I un dia no havia res, només ell i un cercle en una S ben gran. De repent, el xiquet va tornar a aparèixer. Pedro va agarrar l'escopeta del seu pare i es va sentir pam, pam. Pedro el va matar. Tot va tornar al seu lloc. Els seus pares van tornar. Pedro es va fer una foto amb els pares davant de la casa, però en una finestra apareixia el xiquet. Pedro, Pedro... Molt bé, una història ben terrorífica, un malson, eh? Pareix un malson, no, Jaume? un malson que s'ha convertit en realitat. Ui, que por dona això. Però bueno, els malsons sempre tenen una cosa bona, i és que quan et despertes... Ja s'ha acabat. No, no, torna a passar-me. Ja desapareixen. Bé, què tal l'experiència de gravar el podcast, Jaume? molt xula. Mai ha gravat un podcast, però estarà xulo, veureu per internet. Bé, ara quan vosaltres esteu escoltant això ja s'ha fet tot el procés d'editar de, l'àudio, de posar algun efecte, alguna música i, i la veritat és que ens agrada molt fer estos podcasts. Bé, eh, què es diries als teus companys que encara no s'han animat a fer una història? Que la facin perquè està molt xula i s'ho passaran molt bé. I després quan l'escoltes està molt xulo, eh, Jaume? Sí, estarà molt xulo. Bé, nosaltres parlem en futur perquè encara no hem fet eixe procés, però com dic, vosaltres ja esteu escoltant-ho i, i ja hem fet tot el procés d'acabar el podcast. Bé, doncs, eh, fins així el, el capítol d'avui. Eh, anem a acomiadar-nos ja, Jaume i jo i, i ja ens escoltem en el proper capítol. Eh, vols acomiadar-te, Jaume? Sí, adeu. Vinga, adeu, xau, xau. Adeu.